Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Es que tenga miedo a morir que no nazca, dinero puta chipetiaca, bebecita que te toque voy a quemarle la pata, tengo una 40 toda negra como baby rata, Juleta si lo voy a dejar haciendo gimnasta. Te dejamos la cara como pasta. Tengo presidente muerto pa' comprar esta tu gata. Culata, fuma conmigo y se arrebata. Un fantasma en el Expreso y te rompemos la lata. Ah. No me pecho. Tengo una letra corrupta, medio ejemplo de gobierno. En night por ahí viene el invierno, dictadura lirical de nadie dejo rastro. Soy Mussolini, Stalin, soy Fidel Castro. Maduro me lo mama, yo sí soy un genocida. Rapero que me tira, rapero que pierde la vida. Oh, son parte de mi colonia, le robo la pauta en la pista. Sigo para la vista, poder imperialista, y yankee, el verdadero. Los haters son pussy, buscan que me los chiche. pare como Zuna, darte un palo por pitcher. un microfonazo por Saraman Biche. no Saraman no me te cabra, Saraman no me te cabra, Saraman no me te cabra, Saraman. Tú no me te cabra, nunca me y todos se meten pa'l bohío. Es que la boca dice todo lo que la mente se imagine. Hasta que me tengan de frente con los magazines. Tengo palos de oro, me dicen Hussein. El campo lo controlo desde Luis Muñoz Marín. Estaba switch y no existe chota que me fiche. Y si le gasta esta bicha que se desenviche Tú sabes dónde estamos y el ticket que bajamos, facturamos. Si no me crees, pregunta en Ferragamo, salvadores. Que llamen a los doctores, que andan con la Supreme que ni vienen de esos colores. Chinatown contigo, Louis Vuitton conmigo. Recuerda que subes este poder y bajan los amigos. Pero mientras yo estoy en Miami pisando bucemi, ustedes están ahorrando para los peines de la semi. Tú estás bien guiado de antes, bien guiado de qué. Habla mucha mierda, pero nadie te cree si destino. A todo el mundo le pone un camino. Yo de los 16 en Mercedes con anchifino. Tú lo metes a Tú metes hace se Ocho años, un caso federal, federal. Doble M me quieren matar. Cuando el R lo martillan pa' descansar, descansar. Después su madre va a llorar. No bajamos los cristales, rompemos el cristal. Nunca llegó al hospital. Al hospital que lo entierren en el pilar, en el pilar. Vamos a los están asustados, asustados. Los matamos mientras están en Tengo a la hoja del diablo y hasta todo pagado, todo pagado. no tienen güey, el caso va tumbado. Mataron a galla, son soldados enterrados. Pero la 22 los va a dejar crucificados. Tengo los clavos de Jesucristo en mi mano tatuado. Te secuestro y te van a encontrar descuartizado. Tú no me des cabra, yo también tengo sicarios famoso y millonario. Cabrón, yo no tengo adversario. La nueva religión, rezamos un rosario. Gucci, Prada, Louis V. Me extrañaron, ya volví. El más hijo puta encima de un B. Le pasé por encima y los ni lo vi. G65 con los bodiquis. Tú te mueres sin llegar aquí. Las con dos en el jet ski. querer conmigo tienes que subir el ki, cabrón, yeah, yeah. Bueno, dime, ya lo tocando con Illuminati. Bueno, mambo, y lo con los dioses, cabrón. Para conejo, ya que los leones no se mezclan con los tiburones, Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Bad Bunny, baby. Bad ba, ba, ba, ba, ba, este es remix. This is the remix. Anuel. Free Anuel. Cocuyuela. Cocuyuela. Da, da, da, da, da Yankee. Da, da da Yankee. Bad Bunny. d Diwa This is Hallelujah. Mamba, mamba pins Mamba Pins Tu no me te cabra, cabrón It's this music. Eso. La nueva religión. Nosotros controlamos el planeta entero. Haciendo música. ¿Qué tú opinas? Nos hicimos millonarios, ¿ok?